ऐं ऐं पैगुंबर सलाह जेकॾहिं उन्हनि खे हिदायत ॾांहुं सॾींदो त अव्हां जी ताबेदारी न कंदा अव्हां ते हिकु जहिड़ो आहे त उन्हनि खे सॼो या अव्हीं माठ करियो